Sve o studentskoj tematici, problematici, saznite u Studomatici. Još jednom e, dobra večer, dragi slušatelji i drage slušateljice e, i dobrodošli u e, izdanje jedno studomatike. Večeras je sa nama, javlja nam se preko telefona predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Pegi Pavletić. Pegi, dobra večer. Dobro večer, Maja. Evo, Pegi, e, ono što, o čemu ćemo mi raspravljati naravno je e, pravilnik o studiju sveučilišta u Rijeci, odnosno mhm. o njegovim izmjenama. Pa možda evo samo kratko da kažeš ljudima što je to zapravo pravilnik, jer mislim da kad ono, studenti čuju neki tamo pravilnik, e, misle da se to njih ne tiče, a zapravo nas se svih tiče. Da, pa evo e, pravilnik e, o studijima sveučilišta u Rijeci je zapravo za nas studente, ali isto tako i za zaposlenike i sve profesore na sveučilištu jedan od temeljnih dokumenata po kojemu smo svi dakle dužni postupati i u njemu je opisano sve od načina ocjenjivanja studenta, prava koje student ima ali i načina na koji će se ne znam neke njegove ocjene interpretirati i postupci razredne nastave i opisani su zapravo svi ciklusi školovanja od prediplomskog studija pa do poslijediplomskih studija. Evo, pravilnik koji sada vrijedi je važeći od 15. veljača 2015. godine, međutim sada se kreće u neke njegove izmjene i rasprava je trajala evo mjesec dana e, od 22. veljače pa do danas. O čemu se raspravljalo i e, što se zapravo mijenja u tom pravilniku? E, da, pa dakle ovo je jedan od ciklusa zapravo zaključenja samog procesa rasprave o tom E, pravilniku, dakle mi smo e, i kroz e, stručno vijeće na sveučilištu u Rijeci, isto tako i kroz senat, ali i kroz neka manja radna tijela kao što je i sam studentski zbor, raspravljali zapravo na koji način bi mi mogli poboljšati zapravo situaciju naših studenata na sveučilištu u Rijeci i doprinijeti zapravo bolje kvaliteti studija kako na prediplomskoj i diplomskoj razini tako i na doktorskim studijima i evo ga, e, bilo je tih par nekih nezavisnih sastanaka gdje smo se mi usuglasili općenito i sa upravom sveučilišta, ali i međusobno sa nekakvim prijedlozima i na kraju je to pušteno u javnu raspravu e, koja je trajala do jučer i evo ga, očekujemo sad ubrzo i nekakve povrat informacije. E, reci mi što se nekako najviše mijenja, što bi najviše možda studente moglo zanimati da se promijenilo? Da, pa nekako ja vidim najviše e, promjenu izjednačavanja prediplomskih i diplomskih studija, iako to zapravo e, ovako zvuči dosta možda čak teško ili nemoguće ili možda strože za studente preddiplomskih studija. To je nešto što je do sad bilo dosta otvoreno interpretaciji i mi smo zapravo na ovaj način e, omogućili studentima da e, bude ujednačen zapravo tok njihovog studija. E, posebice se to tiče studenata koji su upisivali interdisciplinarne studije, to koji su se tijekom pet godina po istom programu zapravo školovali, a mi studenti koji smo recimo bili na e, E, odvojenim preddiplomskim i e, diplomskim studijima mi smo imali drugačije kriterije i onda je tu naravno bilo i drugačijih kriterija kod ulaska u domove i slično. I na ovaj način bi se zapravo taj sustav, ajmo reći, nekako ustalio, unormalio za sve studente na sveučilištu. Dakle, sada bi ovaj novi pravilnik sve e, fakultete sveučilišta u Rijeci e, obvezao dakle, da primjenjuju ista pravila. E, tako je. I više neće biti otvoreno interpretaciji dosta stvari. Primjerice, znate zna se da je zapravo 5% od ukupnog broja ECTS-a koje se može ostvariti. Dakle, to je za prediplomski studij koji je recimo neintegriran gdje se može dobiti 180 ECTS-a. Dakle, svaki student će imati pravo na upisati 9 ECTS-a više, što znači da će moći zapravo upisati neki veći predmet od 9 ECTS-a u slučaju da ga padne u prethodnoj akademskoj godini i na taj način će mu se omogućiti da on zapravo u sljedećoj akademskoj godini E, nadoknadi taj predmet. Međutim, sad će ti iznosi biti fiksni, dakle neće više biti 5% e, po godini, znači svake godine 3 ects već 9 u cjelokupnom, e, cjelokupnoj razini školovanja. E, to je zapravo odlična vijest, e, dosta, dosta dobra za nas studente. Međutim, ono što e, mhm. neki studenti su izrazili nezadovoljstvo je ukidanje ocjene FX, odnosno te dvojke. Je li to mhm. prema tvom mišljenju loše ili zapravo je za nas dobro, međutim mi to nismo možda dobro shvatili? Da, ovaj, mi smo isto nekako razmišljali o tome, ovaj, nekako se čini da je to zapravo strože taj e, FX, mislim e, ukidanje te ocjene. E, činjenica je u tome da vani u e, razvijenim zemljama, dakle u drugim europskim zemljama koje su malo više okrenute zapadu, takva ocjena u biti niti ne postoji. To je zapravo izražava jedan stupanj gdje student nije zadovoljio, ali mu se pruža prilika da ostvari tih 50% od ukupnog predmeta. znači da zapravo zapravo e, ta ocjena fx ostaje, samo se ta ocjena više neće zvati fx, već će to biti automatski ocjena e i e, pomicat će se zapravo te razine. Znači sad više neće biti recimo e, razmak po 10 bodova, znači 10 bodova za FX, 10 bodova za E, pa za D i tako ne znam, za te ocjene e, već će sad biti veći raspon, recimo po 12 bodova ili slično, što je isto recimo dobro jer će se za neke bolje ocjene povećati taj raspon, pa je, će biti moguće studentima ostvariti veći broj bodova i bolje ocjene. E, također e, za ocjenu 5 više neće biti dovoljno 80 e, ocjenskih bodova nego 90. Smatraš li onda da, će cjelokupni prosjek sveučilišta u Rijeci pasti? pa ne mislim da je to slučaj. Mislim, naši studenti dosta... kad smo sastavili zapravo taj pravilnik, nekako je bio cilj da imaju svi bolje ocjene, međutim tu je problem bio i nekakav prosjek za domove. E, tako da što se toga tiče, e, zapravo su u povlaštenom položaju bili oni studenti koji su e, bili na neintegriranim studijima. Međutim, Sada kada će se to izjednačiti, biti će jednaka prava za sve. Primjerice, student koji je bio na učiteljskom fakultetu i bio je na drugoj godini, on, je, on nikada niti nije imao pravo sa recimo 85% ostvariti ocjenu 5 i zato nije mogao nikad ući u dom, gdje sad će recimo konkurirati onim studentima koji su na neintegriranim studijima. Što je po meni zapravo pravedniji sustav, treba će malo prilagodbe i možda se čini negativno, ali ja bih rekla zapravo da je to jedna pozitivna pozitivna promjena standardizacije na sveučilištu. A isto tako bi napomenula recimo da Znači sad ono što smo uspjeli e, progurati kao još jednu e, vrlo bitnu stavku, to je da više se neće tražiti E, da student zadovolji 50% kolegija da bi uopće izašao na završni ispit. Dakle, mi dobro znamo da smo do sad primjerice e, na završni ispit mogli izaći samo ako smo skupili 50 od mogućih 70 bodova tijekom kontinuiranog dijela nastave. Sada se to kompletno briše i 35 bodova će biti studentu dovoljno da on izađe na taj završni ispit. Dakle, student će u svakoj kategoriji mora zadovoljiti 50%, ali to neće više biti 50% od ukupnog e, iznosa kolegija, nego 50% od svake pojedinačne komponente. Evo, koji su sad e, daljnji koraci, budući da je javna rasprava završila, e, koliko sad dalje treba da e, cijeli ovaj novi pravilnik stupi na snagu? Da, pa e, stručno vijeće će svakako evaluirati e, svaki od komentara koji su dobili i ja sam sigurna da će im trebati kojih mjesec, dva da, da oni kroz to prođu i sigurno će se onda kroz dva mjeseca usvojiti. E, međutim, ono što je bitno da se ovaj pravilnik neće primjenjivati za one studente koji do 2019. 2020. neće E, upisati e, ili prvu godinu diplomskog ili prvu godinu prediplomskog studija. Dakle, to će krenuti e, se primjenjivati za one generacije koje će od tada upisati. Što znači da čak i ako su studenti upisali po starom sistemu, ostaju po njemu studirati do kraja. Pa, dobro, to je ovaj, recimo dobro jer su se ljudi već navikli možda na ovaj sustav pa bi možda bilo prešokantno nekoga na petoj godini s tim e, staviti. Odlično, Pegi, mhm. puno ti hvala na ovim informacijama, jako si lijepo raščistila što, se radi i o čemu je zapravo novi pravilnik i evo, to bi onda bilo e, sve za e, ovu sudomatiku. Dragi slušatelji, ostanite sa nama. Hvala vam. Sve o studentskoj tematici, problematici, saznajte u Studomatici.